Arratxaldeon, ze gertatzen zaio mutiko honi? Sukarra du eta asko kexatzen da eskuineko belarritik. Zatoz, txiki, belarria ikusiko dizut. Ez dira da egingo ez da? Ez, lasai. Ai, horrek mila ematen du. Euskaraz, osasuntxuago. Eskatu zukeren mediku eta pediatra, Euskaldunak bagera eta osasungoa Euskalduntzeko erakundea. Ba bai, eguerdiko hau txamagazinean gai honi helduko diogu iragarri bezala elkarrizketa eta guzti segituan beraz izango dugu guzti honen berri. galtzeko dira Zuaitzen nostuak bezala Ever dir dina Bajo ekaitzaren ondoren Betirako iduri Aize gera ma Udazkeneko Aizean eta nola asma noiz bai Bueno, ba, iragarri, ber, iragarri bezala barkatu, gaurkoan eguerdiko hotxa magazin jamen, jantzakun irratian e, eh, eh, osasun txoago, euskaraz, eh, euskaraz osasun txoago, osakidetzan e, euskaraz sustatzeko kanpaina martxan dugu, eta horren e, inguruan hitz egiteko eta guzti horretaz ezagutzeko Javier Agirre dugu telefonos bestalde kaixo Javier Zer moduz? Bueno, ba, oso ondo, pozpozik, eta bereziki ba, zu gaurkoan hemen irratxe, irratian zaitugulako. Ba, bueno, guzti honetaz eh, jakin izan dugu aurreko egunetan, baina pixka bat eh, bueno, ba, gehiago sakontzeko eta zehatzago ezagutzeko kanpaina honen nondik norakoak, ba, zure deia ondo torreko zegu, beraz, konta iguzu pixka bat eh, nola, nola di joan asuntua, edo nondikan sortu den ideia hau. Bai, ideia hau <clears throat> Euskal Herri guztian eh, problema berdin-berdina dagoen arren, ba, donostian e, okurritu zitzaigun, ba, pixka bat lehenbiziko pauso bezala, ba, donostian herritarrei famili mediku eta pediatra euskalduna eskatzeko laguntza ematea. Eh? Osa, osakidetzak eh, teorian administrazio guztiak bezala berbatu behar luke administrazioaren eta herritarren arteko lehen harreman hau euskera izatea, baina ez du, ez du horretarako pauso handirik eman, naiz hogeita urte ba, martxan egon, eta horregatik okurrutu zizegun guri, ba, gerakoei eta osasunko euskalduntzeko erakundei, ba, donostian e, astea, ba, beste euskal herriko zein tokitan ere, problema berdin-berdina dagoen arren. Eta gure asmoa izan da, balenbiziko ekimen hau martxan jartzeko, balenbiziko pauso ematea. Mhm. Beraz, e, bueno, ba, urteak e, agian e, horrelako ekimen bat, e, atzeratuta gabiltzala, ez? Horrelako bai. e, eskakizunak egiteko, baina bueno, atzerapen e, hori gainditze harren, e, bueno, ba, pauso hau lehenengo pauso gisa bai. e, aukeratu duzu. Bai, e, lehen, ere egin dira horrelako ez gurea mm, exactamente gurea bezalakoa, baina ba UEMarekin eta ba ibili izan gera ta sindikatuekin da lanean, ba pizkat herritarrak asistentzia euskeraz ere jaso dezan eta egun ziren ba kanpaina batzuk ba postalak eta entzekatu zitzaizkien bai osakidetzari eta bai Nafarroan eh, osasun bideari, baina gero ba, edo ez dute erantzunik ematen, edo ez du aurrera egiten, eta berriz ere ba, asmo berdinari heldu diogu, eta orain, orain eskatzen dugu donostiko ambulategietan, bakarrik orain donostira mugatzen da, eta eskatzen diogu ba, jendeari etor dadila eta guk lagunduko diogula, berak nahi baldin badu, ba, bere e, famili medikoa eta pediatra, lehenengo harremana bideratzen duten profesionalak dira hoiek, famili medikoa eta pediatra, ba, hoiek euskaldunak izan ditezen, ba, eskaera egiten laguntzeko. Mhm, beraz, e, e, kimen hori, amazazpian izango da? Bai, bai. Eta nola, nola gauzatuko da jende? ba, e, jendeak orain ba, nola edoala ba, euskaltegien bidez, e, ikastolen eta eskolen bidez, edo egin ditugun bestelako ba, gure esku dagoen propaganda xumea, baina propaganda bidez, ba, enteratu da, kanpaina hau badago. Orduan, egin behar duena da, asmoa baldin badauka, e, eta bere ambulategiko familie mediku eta pediatra euskaldunak identifikatuta dauzkagunez, zein diren, berak aldaketori hori egin nahi baldin badu, ba, ostegunean, etzi, e, goizeko amaratetik amabitara, edo arratsaldean bostetatik zazpietara, ambulatoriora gerturatu, eta ambulatirio bakoitzean donostian egongo da oeko edo bagerako e, kide bat, lagunduko diona eskaera hori egiten. Eskaera pertsonala egin behar du e, jarritarrak, bai berezat edo bai bere semea labentzat pediatraren kasuan, ba, mediku, familie mediku edo pediatra euskalduna jasotzeko. Eta guk lagunduko diogu, eskaera hori nola egin behar duen, imprimakia emanez, eta bar. Eh? Beraz, eh, bueno, pentsatzen dut, eh, egunotan, eh, bueno, ba, ematen ari zareten publizitateari esker, eh, jende de xente urbilduko dela amazazpian, baina eh, amazazpian bakarri geldituko da ekimen hau, bai, edo alako bai, Eh, jarduera hau egin diteke urtean zehar edo egunetan eta herritarrak eh, ez du behar inoren laguntzarik guk egiten duguna da ba, bueno, batetik ba, jendeari e, alperkeri pixka bat ematen diolako beldurra ere bai e, ez, ez da ez, ez, ez urratzen ez da legiaren kontrako ekimen bat hau guk eskubidea daukagu e, administrazioaren gandik zerbitzu euskara jasotzeko. Baina nola, administrazioak ez duen lehenbiziko paus hori ematen, ba, guk emateko laguntza egingo diogu. Orduan, eh, erritarrak edo ero zein lekutan, edo zein unetan egin dezake guk egiten dioguna da, ba, bueno, e, beste batzula rimuan agian erresago eta laguntza hori da, hori besterik ez. Baina bai, bai, hau gure aldetikan bai, osteguna izango da egun bakarra, ba, ez daukagulako azpiegiturarik etengabe laguntza hau bermatzeko, baina gero bai bagerak eta bai eoek azten dute kompromisoa, ba, jarraipena egiteko, beraz, bai, inor gelditzen baldin bada pauso hau eman gabe, ba, gero ere eukiko du modua edo lagunduko genioke eta horretarako ba, daude daude bi erakundeak, eh? OE e, Euskal Herri Mailan eta Bagera donosti Donostia Mailan. <laughs> Beraz, eh, bueno, baita arreta pizteko modu bat bada, esan bezala bakoitzak bere kabuz egin dezake bai, bai, hau. Bai, bai, noski, noski, Eta bai, modu honetan, ba, jendea kontzientziatzea izan daiteke asmoetako bat, ez? Horixe, horixe da bai. Bai, bai. <laughs> administrazioak eh, bere partetikan eh, urteak eta urteak daramatza trabak besterik jartzen ez dituela salaketa eguna ere bada Bai, bai, pixka bat, bai, salaketa eguna da zentzu horretan administrazioaren kontra ez, bertan lanean ari diren e, profesionalen kontra ez daukagu ez eh, inoren kontra ezer, e, eh, bereik ere eskubidea daukaten oski lanerako, baina baita guk ere herritar bezala, ba, e, administrazioarekiko harreman hori, ba, euskeraz zazotzeko, eh? eta osakidetzaren kasua ze osasun bidea Nafarroan ere gauza bera litzateke baina gu oraingo osakidetzarekin ari gera ba osakidetzak egiten ditu noizian, beinalako e, gehiago itxurazko ekitaldi batzuk egiten ditu orain dela gutxi presentatu zuen euskeraz sano euskeraz bai sano eta horrelako gauza batzuk baina gero ez dijo señora eh holako kanpainak egin diranean holako eskaerak egin diranean ba e, edo ezentzularen egiten du edo entzungor egiten du edo en fin ez dakit hori ja bere bere erantzula berko luke jakin zein then eta pixkat guk ba, bai errebindikatzen dugu eskubidori hori badegula, eh. Zuen ekimen e, aitzindari honek eh, Donostian eh, izango duen oiartzunaren ondoren agian, ba, inguruko herrietan Euskal Herri osora zabalduz. Bai, bai. bueno, ba, hori sustatzea ere asmoetako bat izan Bai, bai, noski badakigu egon direla eta badaudela, ba, bai Guruntzaldean, bai Txoriarrin Bizkaian, badaudela ekimen batzu baino eta kontseilua ere laguntzeko asmotan bilela, baina betikoa beti utzi biharko talde handiago egin dezagun, bueno, guk oraingoz ba, gure aletxoa donosti mailan egiten dugu, eta honek ba, balio badezake jendeak e, e, kontzientzia pixka gehiago hartzeko edo ikusteko ez dala ezinezkoa, eta gero ba, berriz ere, ba, kampaina zabalago baten berriz ere parte hartzeko, baina gurea da gehien bat, ba, jendeak ikus dezan nola iritsi diteken horrelako ekimen batekin. Mhm, ekimen honek gainera, bueno, itzak esaten duen bezala, hitzetatik ekimenetara pasatzeko e, aukera ematen du ez bakarrik e, eskatu e, zor zaiguna baizik eta bueno ba gu geuk ere hori bultzatu modu horretan agian administrazioak e, bueno ba, kasu bai. gehiago egiteko asmoa bai, izan ba, dezake ez ba, e, gauza hauek oso personalak dira eta badakit medikuen e, alorra hau ba ni medikoa naiz e, eta ni badakit zertaz ari naizen baina oso oso gauza intimoa da eta askotan e, jendea ez da konturatzen baina euskeraz askotan jendearentzako oso importantea da e, gauza hauek batzuk esango dute, ba, ez ni nire medikoarekin gustu nago, arek erraz hartatzen hau, baina, bueno, bale, hori ere onartzekoa da, baina beste askota jendea traban bezala ibiltzen da, e, hizkuntza oso elementu importantia dalako. Eta ekimen honekin nahi deguna da, e, jendeari demostratu, frogatu, posible dela, badaudela e, profesional euskaldunak e, euskera zaten dituko zeituztenak, eta hori ere oso importantia la, ze, betiko adibidea jartzen denik, zuta taberna batera bazoa, eta kafes bat eskatzen baldin badezu euskeraz, eta ez badizu e, bertakoak e, eh, e, eh, zerbitzu lehen ez, edo, edo inkluso kontra dagoelako, zuk eskubide daukazu, eta e, baita aukera ere, besta berra batera joateko. Baina, kasu honetan, zure medikoaren gana bazoaz, zure pediatraren gana bazoaz, eta arek ez badaki euskeraz, ba ez daukazu alde egin eta besta baten gana joaterik, osakidetzak hori asidatu dizulako, orduan, eskat, horren kontra ere egiten dugu, eh? Bueno, eskubide bat eh, azken finean, eh, bai, dudarik ez. Da, daukaguna, eta, bueno, gauzatu beharko ah, bai, litzatekena. Bai, bai. Beraz, egunotan, ari zarete, hortxe, ba, prentxan gora eta bera, ez? Bai, e, ea, bai. zalaparta pixka sortzen den. Bai. Eta gogoratuko dugu, e, maiatzak amazazpian izango dela ambulatoriora joateko eguna, ez Eguna, bai, hori da. Uh mhm. -huh. Goizeko amaretetik amabitara, goizean txandan, eta arratsaldean bostetatik zazpietara. Donostiako edozein ambulatoriora. Edozein bai. Eta gero, gobeztako zatxo bat, gu kompromiso hartzen dugu, pixka bat, e, jendeak, e, jendeari eskatuko izkiogu bere nahi baldin badu, eta guk laguntza horren truke, ez da truke, baina laguntza horrekin batera eskatuko izkigu berdatuak, eta gero jarraipena egingo dugu, ba, e, zurtziazko epe bat utziko dugu, amarra, amaboste, oi, bakatu, bila bete, iru ikusiko dugu, eta gero, horrena da bera, ikusiko dugu ze erantzun eman duen eta eman espaldin badu berriz ere salatuko dugu, inolako erantzunik ez digula, eman. Mhm. Ea, salaketa hoiek ez diren, ez diren itxi behar, eta dena, bueno, ba, bide honetikan... an... Obe, obe, gaitzer diz, mhm. ez balitzez, eh, dena ondo atratako baliz. Mhm. Eta ea, mazazpian ere gainezka egiten dizuen, ez? Hori da, hori da, Bai, bai. Bueno, eh, Javier Aguirre, ez dakit zerbait gehiago dakasun gehitzeko amazazpirako... Zuei, Zuei, eh, lan eh, interesgarri honen gatikan, eta, bueno, ba, gu jarraituko dugu ere, eh, bueno, ekimen honen berri emanez, eh, amazazpian esan bezala, osakidetza euskalduntzeko ekimena, bai, eta bai. ambulatoriotara joko dugu. Gogoratuko ditugu ordu tegiak amarretatik amabitara goizean, eta ratxaldean... bostatik zazpietara. Bueno, ba, mila esker Javier gure deia hartzeagatik. Zuei, asko. Sorte hona mazazpian agud. Vale eraman. Zaio, mutiko honi. Sukarra du eta asko kexatzen da eskuineko belarritik. Zatoz, txiki, belarria ikusiko dizut. Ez dira zuminik egingo ez da? Ez, lasai. Ai, horrek mila ematen du. Euskaraz osasuntxuago. Eskatu ere mediku eta pediatra Euskaldunak bagera eta osasungoa Euskalduntzeko erakundea. Maiatzak amazazpi ostegunarekin beraz, eh, osasuna Euskaraz izateko eh, aukera edo eskaera bintzat egingo dute. Ambulatoriotan Javier Agirre korantxe aipatu digun bezala. Idoia, koronaiz, basatoz maiatzaren amazazpian ambulatoriora? Ambulatoriora, zertarako, ez nago gaixo eta. Ez zara oraindik enteratu ala? Maiatzaren amazazpian, osteguna amarretatik amabietara eta bostetatik zazpietara donostiako ambulatorioetan elkartuko gara familia mediku eta pediatra euskaldunak eskatzeko. Zatoz! Euskaraz osasuntxuago. Bagera eta osasungoa euskalduntzeko erakundea. Euskaraz osasuntxuago.